oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltal.com Soba Islam put pravde i istine Paltal Soba Islam put pravde posjetite naše web stranice www.stazomislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Kolektivi raštrkani raštr, raštr, imal koga umet brani Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturans, o medresans, kar ar mene krav Među sotne krenove mi od dažu nadresant Među sotne krenove mi od dažu nadresant www.paltalk.com Islam, put pravde, istina istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera.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 inša Allahu ta'ala puno je braće koji žive u određenim zemljama i nemaju tako reći određeni svoj žemat nemaju svoj džemat, dakle dva, tri, četiri ili pet ili više braća u nekim dakle, gradovima, u nekim zemljama, nemaju svoj džemat i malo su, tako reći, dakle, a, izolovani i nisu aktivni, i nisu aktivni, ne govorim dakle za sve, već dakle u cijelini govorimo, nisu aktivni u, u ovaj udar. Iz tog razloga došlo je, draga braća, do <clears throat> toga da smo pokušali da svu tu braću, inša Allahu tada, aktiviramo. Određen je brat koji će biti zadužen, dakle, za Evropu, pa možda i šire, vidjet ćemo, inša Allahu ta'ala, a koji će biti, inša Allahu ta'ala, zadužen za pribavljanje priloga. Ono što je problem, draga braćo, jeste, dakle, što svi, dakle, napori, svi trudovi ulaganja su nekako rasuti. Dakle, daj na ovo mjesto, daj na ovo mjesto i tako dalje. Ne postoji jedan zajednički fond koji bi se, dakle, e, koji bi nakon toga podržavao bili koji projekat počevši od mežida, osnivanja ehli sunnetskih mežida, od školovanja daja, od štampanja CD-a, DVD-a, e, štampanja knjiga, prevođenja i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo i tako veliku potrebu da se formira jedan da se formira jedan fond, a nakon toga bilo koja akcija gdje god je dakle potrebno na bilo kojem mjestu da se nakon toga taj imetak ili taj mal preusmjerava iz tog fonda za potrebnu, za određenu, za određenu stvari, za određeni, određeni projekat. Stoga, inša Allahu ta'ala, ja ovom prilikom pozivam svu braću, inša Allahu ta'ala, koji da se nisu aktivni, koji su malo tako reći po strani, da uzmu, inša Allahu ta'ala, učešća u, u ovom, ovaj, u ovom, uh, u ovoj akciji, da uzmu učešća. Wallahi, draga braća, mi ne obratimo pažnju na ovu stvar, a ona je i kako bitna. A ona je i kako bitna. Pet braće, draga braća, u jednom gradu, pet braće, neka bude samo pet braće, od 20 eura, draga braće, to je 100 eura. Dakle, deset takvih, deset takvih ljudi, deset takvih džemata od samo pet braće, draga braćo, to je, dakle, to je hiljadu eura. To nije mala, dakle, svota, draga braćo. To nije mala svota. Ali, nažalost, mi smo dosta braće, dakle, nemarna po pitanju ove stvari. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ima braće koji su svjesni, ima braće koji uh, ulažu na Allahom, daju na Allahom subhanahu wa ta'ala put, izdvajaju svoje metke. Ali ima neka druge braće, ako ga ne aktiviraš, on, nažalost, sam nije, dakle, nije aktivan. Ako ti ne aktiviraš, on nije, dakle, on nije aktivan. Zato trebaju se i ta braća, inša Allahu ta'ala, uključiti drag, pa da se formira, inša Allahu ta'ala, taj, dakle, zajednički fond, gdje se nakon toga, uz Allahu subhanahu ta'ala, pomoć finansirati bilo koji projekat, od tako rekao, izgradnje mehđida, štampanje, prevozenja knjiga, CD-a, štampanje CD-a, bilo koji, dakle, projekat, inša Allahu ta'ala, na bilom kojem mjestu, bez obzira radilo se o Bosni, o Sanđaku, u Kosovu i tako dalje i tako dalje. A ovako vidite, malo, malo pa neka akcija pa daj, traži na jednu stranu, daj, traži na drugu stranu i tako dalje i tako dalje. Trudovi i napori su razasuti. Zato daj da ujedinimo te naše dakle, e, trudove, te naše napore, da formiramo inša Allahu ta'ala brata koje su na zapadu, da formiramo jedan zajednički fond inša Allahu ta'ala gdje će se sakupljati metak i gdje će se nakon toga finansirati za bilo koji projekat. Dakle, draga braćo, budite svjesni ove stvari budite svjesni ove stvari, bit ćemo pitani za imeta kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Vraćaju dakle, vozimo auta od po 5, 10, 15, 20.000 hiljada eura, draga vraća. A ne odvajamo za Allahomu dželjavu ala vjeru. Ne odvajamo za Allahomu dželjavu ala vjeru. Ili pak pitanje opet koliko odvajamo. Vozimo s jedne strane, dakle, najskupu cenija auta imamo da se najskupucenije stvari, draga braće, u našim kućama i zatim nakon toga odvojimo nešto 10-20 eura i možda mislimo da smo puno uradili za Allahovu djela u Allah vjeru. Kao vetr, radi Allah manhu, odvaja čitav svoj, se odvaja čitav svoj metak, draga braće, daje ga na Allahom subhanahu wa ta'ala kuću. A mi ako odvojimo nešto malo i onda, ej, smatramo, uložili smo, dali smo puno draga braćo, rekao, kakva sve auta, jel de, vozimo, šta sve imamo u kućama, držimo, jel de, najveće one televizore, one plazme i tako dalje, djeci kupujemo, najskuplje igračke i tako dalje, a gdje Allahuma džele vala vjera, gdje Allahuma džele vala vjera, dakle ova draga braćo, akida ahnu sunnata vol džemata, nije samo akida za vjerovanje, nije dakle u pitanju samo da vjeruješ, Da, to je osnovna stvar, ali ta akida, to vjerovanje, draga, vraća za sobom, povlačim, za sobom povlači djelo. Zato ne možemo da se ugledamo na Allaha do poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na ashaabe kada je u pitanju vjerovanje, a da uskratimo kada je u pitanju djelo. Ne možemo, da nismo mi ti koji čitamo Allahu me djela vala riječi, meni ukridu Allaha karlan hasana. Ko će Allahu djela vala dati zalog? Ko je taj koji će Allahu djela vala dati, dati zalog? Čitamo ove riječi, a zatim nakon toga nismo do njih koji praktikuju ove da dakle riječi u našim, u našim životima. A imaju dakle draga braćo, postojite kako dakle braće, postojite kako projekata koji se upravo ne mogu finansirati upravo zbog nedostatka i metka. Draga braćo, imamo i studente našu braću dakle u Medini, našu braću u Medini. Neki nažalost pokušavaju <clears throat> odaje, dakle, da ih izbace sa fakulteta, samo dakle su su ovog menheđa. Pokušavaju da ih izbace sa fakulteta. Ustrašujem, draga braća, stipendije, dakle, na bilo koji način nastoje da im uskrate stipendije koje, koje dakle, primaju određeni šejhova na taj način što i dakle, okaleju ti šejhova, svašta pričaju o njima i tako dalje i tako dalje. Braća su u potrebi da ih uz Allahom subhanahu ta'ala pomoć, dakle, mi pomognemo e, i pomognemo njihovo da, da inša Allahu ta'ala nastave svoje nastave dakle svoje školovanje jer draga braćo ako se ako ta braća ako ih ostavimo pa da oni trče za dunjalukom i da se posvete dunjalukom kako će nakon toga sticati znanje na Allahu subhanahu wa ta'ala putu zato draga braćo nemojmo biti nemarni sprem ove stvari nemojmo biti nemarni sprem ove stvari Paltalk soba Islam put pravde istine